Luciane falando mal de mim? Mal de mim, mal de mim, mal de mim, mal de mim. Solta Gustavo Martins, vai! Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado. Se moscar, te dou umas bica, falciane do caralho. Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado. Se moscar, te dou umas bica dica falciane do caralho. Ela anda comigo com aquele sorriso falso. Roubou os meus contatos que quer é pegar meus dados. Depois vai na minha casa pegar roupa emprestada. Encostou no baile, me difama na quebrada. Fala porque é bom e conserva os dentes. Amiga falciane, a gente vai bater de frente amiga, vamos sair hoje? Tá, tá, tá, tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado. Se moscar, te dou umas dicas, falciane do caralho. Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado. Se moscar, te dou umas dicas, falciane do caralho. Solta, Gustavo Martins, vai! depois quer andar do meu lado. Se moscar, te dou umas bica falciane do caralho. Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado. Se moscar, te dou umas bica falciane do caralho. Ela anda comigo com aquele <laughs> sorriso falso. Roubou os meus contatos, acho que quer pegar meus dados. Depois vai na minha casa pegar roupa emprestada. Encostou no baile, me diz é bom e conserva os dentes. Amiga Falcione, a gente é. vai bater de frente. Calma, amiga, quem te falou isso? Tá, tá, tá falando mal de mim, depois é. que anda do meu lado. Se nos quer te dou umas dicas, é. Falciane do caralho. Tá falando mal de mim, depois que anda do meu lado. Se nos quer te dou Tudo mentira, eu vou te explicar. Amiga, não desliga, por favor, não desliga.